la homo cun grandegae manoi. Antau cent quinde chiaroi Sergei Rachmaninov, ca citiu jubileo estas chialo por tut monda rememorigo cae attenta auscultado de liai vercoi, ciui vivas cae ravas, gis hodiau. Li estis uno el la ple influai pian ludistoi cae componistoi en la dudeca iarcento. Uno el la lastae gravuloi de la romantica musico en la rusa tradizio. Gis nun, liei componagioi estas apresatai cae ecch popularai. Li nascidis en la villaggio Semionovo, en campara nord-occidenta Rusuio. Quancam lia gepatro za matura e pian ludistoi, li mem comences sia in studoin post translocigio en la conservatorio de Peterburgo. Tie lia instruisto consideris la iunulon pigra, cae submetis lin al rigora disciplino. Ancora en iuna agio, li comencis componi vercoen por piano, cae en la iaro 1897 li lancis sian un nuan simfonion. Liei componajoi neciam ricevis favora in criticoen en la comenzo de lia cariero, ca tio causes al li fortan angoron, set sequis a masso da componajoi, quiui staras inter la ple gravae en la tutmonda musico. Inter alie, quar concertui por piano, inter cui la tria estas considerata ciel unu el la ple malfacilae en la mondo. Tri simfonioi, du sonatoi por piano, tri operoi, dec sep etudoi, du quar prelugdoi, multae canzonoi. Eble lia plei fama verco estas la rapsodio ie temo de Paganini. Rachmaninov havis grandega in manoin, cio faciligis al li larga atingon de clavoi sur la piano, cae raffinita in ritmain cae tecnica ornamoin. Li estes granda admiranto de Tchaikovsky, Cio influis lian stilon. Faculoi locas lin apud list cae shopa en la galerio de grandei pianistoi. Liai vercoi estas elegantai cae iom melancholiai. Lia musico estis usita en multai filmoi cae music teatrajoi. Li estis dirigento en la teatro Bolshoi en Rusuio, en la commensu de la 20 iarcento. Post la russa revoluzio, li forlases sian landon cae logis in plurei europae landoi. Liei vercoi estis malpermesitai en Sovetunio. Fine, li migris al Usono chi li restis gis sia morto en 1943. La jubileo de la grand mana cae grand talenta rus de vena artisto, estas ne nur oportuna ocaso por celebro de alt nivela arto, sed ancao por serciado de pazzo cae toleremo en nia mondo.